في علاه انه لقد فاز المتقون ndugu zangu katika imani na kuhusieni vile vile naihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haqqa at-taqwa واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا رحمكم الله أن أجسادكم على النار لا تقوى فخذوا حذركم zangu katika imani Unwani ya hutuba yetu ya leo nitakuhadithieni kisa cha mwalimu. Mwalimu huyu kisa chake ni cha ajabu sana. Mwalimu huyu aliingia darasani akiwa na maswali kabla ya mtihani kwa kipindi kirefu. Maswali yalikuwa ni saba akawaambia wanafunzi kwamba maswali haya saba ndiyo yatakuja kwenye mtihani tunaotaraji kufanya akawagawia maswali kisha akaapa kwamba wallahi maswali haya hayatobadilika yatakuwa ni haya haya mlionayo mikononi kwenu baada ya maelezo haya ya mwalimu wanafunzi waligawanyika katika makundi mawili liko kundi walikadhibisha wakasema haiwezekani uliona wapi maswali wanafunzi maswali ya mtihani wanapewa haiwezekani kwa hiyo wakapuuza lakini kundi la pili walisadikisha wakakubali maelezo ya mwalimu Mwalimu aliwaambia maswali haya saba yatafanywa katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza itakuwa ni maswali matatu na kipindi cha pili yatakuwa ni maswali manne. Kundi hili la pili ambalo walimsadikisha mwalimu pia wakagawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza waliyasoma yale maswali vizuri sana, wakayahifadhi hata mtihani ulipokuja wakawa ni wenye kufaulu kwa awamu ya kwanza maana mtihani wa kwanza yalikuwa ni maswali matatu wakafanya wakafaulu wanasubiria awamu ya pili ya mtihani lakini kundi la pili katika hili kundi lililosadikisha wakasema muda bado upo muda ukikaribia tutasoma na kwa sababu maswali tuko nayo tutafaulu lakini bahati mbaya kwa watu hawa mtihani ukawadiriki ghafla hali ya kuwa hawajafanya maandalizi ndugu zangu katika imani bila shaka unaweza ukawa unajiuliza ni mwalimu gani huyu ni mtihani gani huu mwalimu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabainishia wanafunzi wake ambao ni pamoja na mimi na wewe juu ya mtihani huu wenye maswali saba yaliyogawanywa katika vipindi viwili tofauti. Maswali matatu ni katika awamu ya kwanza na kipindi cha kwanza na maswali manne ni awamu ya pili. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake lakini mtume sallallahu alayhi wasallam raufun bi ummatihi Allah jalla wa ala amemsifu laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim mtume huyu ambaye anatuonea huruma ametutahadharisha na kutubainishia mtihani ulioko mbele ambao mtihani huu maswali yake ni saba maswali matatu yatakuwa katika kipindi cha kwanza na maswali manne yatakuwa katika kipindi cha pili ndugu zangu katika imani ama kuhusiana na maswali mtume sallallahu alayhi wasallam imethibiti kwake kwamba kila mwanadamu ataulizwa maswali saba katika vipindi viwili tofauti maswali matatu katika kipindi cha kwanza na manne katika kipindi cha pili ama haya ya kipindi cha kwanza ni yale maswali ambayo kila mmoja wetu ataulizwa kaburini marabbuka wama dinuka waman nabiyuka maswali haya ndugu zangu katika iman ni ya kipindi cha kwanza lakini ajabu ya maswali haya ni mepesi sana unapokuwa juu ya mgongo wa ardhi hata mtoto mdogo anaweza kuyasema na akayajibu tunapokuwa juu ya mgongo wa ardhi maswali haya ni mepesi lakini wallahi maswali haya ndugu zangu katika iman Utakapokuwa ndani ya tumbo la ardhi, katika kiza kizito cha ardhi, maswali haya yanakuwa ni magumu sana. Illa man allah isipokuwa yule aliyethibitishwa na Allah. Yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu llahu adh-dhalimin wa yaf'alu llahu ma yasha. Allah jalla wa ala anasema anawapa thabati waumini wa kweli walioishi Kiislamu, walioishi katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anawapa msimamo na thabati hapa duniani kwanza, fil hayati dunia, anawapa thabati kwa kuishi kwa mujibu wa Uislamu lakini vile vile Allah tabaraka wa taala atawapa thabati katika maisha ya akhira ambayo yanaanza pale katika barzakh wa yudhillu Allahu dhalimin lakini wale walioamua kuishi vile wanavyotaka wao kwa mipango waliyopanga wao wakawa kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah hawezi kuwawafikisha ndipo pale tunaposema maswali haya ni mepesi sana unapokuwa juu ya mgongo wa ardhi lakini ukiingia katika tumbo la ardhi katika kiza cha ardhi katika pahala penye kutisha maswali haya ni magumu sana ndugu zangu katika imani linatadhakkar tilka alhufra almuhisha almudhlima hebu natukumbuke shimo hili la kaburi ambalo ni lenye kiza lenye kutisha pale ambapo ndugu zako watakapokubeba juu ya mabega yao wakakufikisha katika shimo hili baada ya kuwa wamekufukia katika shimo hili wakakung'uta mavumbi na wakaondoka, ukabaki peke yako katika kiza cha namna hiyo. Kisha kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lilqabri la dhamma, hakika kabri ina minyo, inaminya mtu. Lau kama angelisalimika mtu katika uminyaji wa hii ardhi, angelisalimika Muadh. Ndugu zangu katika imani hapo ndipo wanapomteremkia mtu malaika wawili wakamuuliza maswali haya ya mtihani ya mwanzo haya matatu marabbuk wama dinuk waman nabiyuk akasema mtume sallallahu alayhi wasallam amma alkafiru walfajiru fayaqulu ha ha la adri mtume alayhi salatu wasalam aliwapa wasifu wa Islam na hadithi hii ni hadithi ndefu pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ameketi kando ya kaburi, ikiwa mwanandani inaandaliwa, hali ya kuwa mkononi mwake ana kijiti anachimba chimba hivi katika ardhi, kisha akawaambia, istaidhu billahi min adhabi qabr Maneno haya akayarudia mara tatu ombeni hifadhi na ulinzi kwa Allah kutokana na adhabu ya kaburi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisimulia safari ya mtu kuondoka duniani kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni ndefu, lakini pahala nilipopakusudia katika mtihani huu wa mwanzo watakapomjia mtu aliyekuwa kafir au fajir mwovu aliishi duniani vile anavyoona akaulizwa maswali haya matatu atasema la adri sijui fayunadi munadi minas samaa an kadhaba abdi faafrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ila nar itakuja sauti ya kwamba kadhaba abdi amesema uongo mja wangu faafrishuhu minan nar mtandikieni tandiko la motoni waalbisuhu minan nar mvisheni mavazi ya motoni waftahu lahu baban ila nar mfungulieni mlango unaoelekea motoni fayatihi min samumiha wa harriha akiwa mtu katika kaburi lake waliyadhu billah inamjia joto na tabu na dhiki ya motoni Allah tustiri na tukinge na hali hii ndugu zangu katika imani hali kama hii baada ya mazingira kama hayo thumma yaatihi rajulun qabihu alwajhi qabihu thiyab muntinu raiha atatokewa mtu huyu na mtu ambaye mwenye muonekano uliokuwa mbaya amevaa mavazi mabaya mwenye harufu mbaya kisha anamwambia abshir billadhi yasuuk na kubashiria mabaya mateso na matatizo yaliyoko mbele yako kisha aseme huyu mayit man ant ni nani wewe fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bishar na uona uso wako ni washari yule mtu atamwambia ana amaluka alkhabith mimi ni yale matendo yako maovu mimi ni zile amali zako zilizokuwa mbaya yule bwana atasema rabbi la tuqimi saa e mola wangu hafadhali usisimamishe kiyama kwa yale anayoyaona yaliyoko mbele yake haya ni maswali matatu ya mwanzo na hii ni hali ya kwanza ya wanafunzi waliogawanyika katika makundi mawili kundi ambalo lilisema haiwezekani maswali yakawekwa wazi ya mtihani lakini kuna kundi la pili ambalo walimsadikisha mwalimu wakachukua hatua tutawaangalia katika jalsa ya pili istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نقول زانكو ketika imani katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza upande wa pili akasema wa amma idha kana al mu'minan salihan taqiyya ama itakapokuwa mja huyo aliyewekwa katika shimo hili alikuwa ni muumini, alikuwa ni mja mwema, aliishi kwa kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu idha qila man rabbuk, pale atakapoambiwa, yatakapokuja maswali, mtihani huu, nani mola wako? Fayaqulu bilisanihi rabbi Allah, atajibu pasina kutatizika, rabbi Allah, mola wangu ni Allah Al-Adhimu al karim Mola wangu ni Allah aliyekuwa mtukufu, Mola mkarimu, Mola mwenye huruma. Rabbi Allah alladhi an'ama alayya bilislami walimani walquran Mola wangu ni Allah aliyenipa neema ya Uislamu akanipa neema ya imani na neema ya Qur'ani. Mola wangu ni Allah alladhi ahbabtuhu, ambaye nilimpenda katika maisha yangu, nikaliwazika na taa, nikaliwazika na kuwa karibu yake. Mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi sajadtu lahu hinama sajada an lilasnam lil asnam, Mola wangu ni Allah ambaye niliutumia muda wangu mwingi kumsujudia wakati ambapo watu wengine wakiyasujudia masanamu. Mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi Allah wa dini وديني wa nabii محمد صلى الله عليه وسلم Mola wangu ni Allah, dini yangu ni uislam mtume wangu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallama alladhi amantu bihi wa saddaqtu bihi wattaba'tu, mtume ambaye nilimwamini nikamsadikisha nikamfuata nikashika maamrisho nikajiweka mbali na makatazo. Fayunadi munadin hina idhin baada ya majibu haya atanadi mwenye kunadi an sadaqa abdi faafrishuhu min aljanna waalbisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna amesema kweli mja wangu mtandikieni matandiko ya peponi mvisheni mavazi ya peponi na mfungulieni mlango wa peponi itamjia katika neema za peponi na harufu nzuri za peponi akiwa katika kaburi lake thumma yatihi rajul kisha atamjia mtu hasanul wajhi hasanul mandhar hasanul thiyab atakuja mtu mbele yake mwenye sura iliyokuwa nzuri amevaa mavazi mazuri ananukia vizuri yule bwana amuulize man ant فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير yule bwana mwambie abshir billadhi yasurruk nimekuja kukubashiria furaha na kheri abshir ana amaluka salih mimi ni yale matendo yako yaliyokuwa mazuri fayaqulu dhalika alabdu hina idhin rabbi aqimis saa akibashiriwa mazuri haya atatamani mja huyu kiama kisimame akapi, akafike katika neema zake hizi ndugu zangu katika imani hakadha takunu alfatratu alula lilimtihan hiki ndiyo kipindi cha kwanza cha mtihani kinavyomalizika kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya muda aliyoupanga atampa idhini Israfil bin nafkhati alula apulize pulizo la kwanza mpaka hapo itakapopulizwa baragum, baragum la kwanza fayasaku man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah itakuwa baragum la mwanzo ni la kuwafisha viumbe wote wale ambao watakuwa hawajakufa kwa wakati huo kisha baada ya muda atakautaka Allah subhanahu wa ta'ala ya'dhanu liisrafil linafkhati thaniya atatoa idhini kwa Israfil atapuliza parapanda kwa mara ya pili fa idha hum qiyamun yanzurun ili ni parapanda wanadamu wote na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 إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد كامت الصلاة قد كامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر تبارك اسمه ولا إله ما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد